moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Lijepi pozdrav e, svima, evo nas opet zajedno sa zelenim e, telefonom. E, na samom početku, kao i obično, pozdravit ću našu, možemo reći, suvoditeljicu, našu dragu Anu Golja. Ana, dobar dan. Dobar dan svima. Evo, lijepi pozdrav naravno kako vama, tako isto i udruzi Žmergo. Pa onako najprije na početku da pitam šta ima novoga, kako ste, je li vruće? Pa da, sad nam je baš lijepo toplo vrijeme, mislim da smo svi ovaj, već e, željni kupanja, tako da mhm. mislim da smo svi sve više na moru, tako da i sve nekakvi više nekakvih naših prijeva dolazi sa mora. Evo prijava koje dolaze sa mora, mogu ja jednu. Može. Evo, mogu ja jednu odmah na početku. E, imamo priliku naše kućne ljubimce okupati, e, imamo njihove plaže, neke su doista sjajne ali ja bi samo prijavila jednu plažu koja je inače divna, krasna sa svim mogućim sadržajima na koju dolaze mnogi sa svojim kućnim ljubimcima. Međutim, nedavno nečišćenje sa katramom, sa naftom je uzrokovalo da se je plaža u Kostreni za kućne e, ljubimce Mikulova kava panj zagadila. Međutim, taj dio se ne čisti. Jedino onaj dio koji je izbetoniran, naravno na njega nije došlo, ali na kamenje je. Tako da mnogi vlasnici kućnih ljubimaca uh, njurgaju. Ja sam rekla da ću reći, a vjerujem da su i oni e, nadležnima to najavili. Evo, to je jedna moja prijava odmah za početak. Ima li ih još? Ima ih još, da, meni je ovo žao čuti jer katrani kućni ljubimci, pogotovo dlakavi kućni ljubimci i bijeli, <laughs> i bijeli to ne ide skupa. Mhm. Ovaj, I lijepo je da inače imamo mogućnost e, gdje sa kućnim ljubimcima, nažalost ja bih rekla da tog, tih e, mjesta je premalo. Mhm. E, ja moram priznati da što se tiče opatije pa premalo vranu, Eh, naše plaže, ja bih rekla da su malo neprimjerene zbog toga što su jako male i zbog toga što su jako hladne. Mhm. To je mjesta koje su zabrana gdje se napravi pasija plaža su mjesta gdje su izvori i gdje je ledeno u moru, mhm. tako da ako se vi želite okupati sa kućnim ljubimcem, smrznite se. Mhm a i znamo i da danas nisu baš svi kućni ljubimci otporni na sve, nego da ih je sve više osjetljivih na sve i svašta, pa naravno da trebaju te plaže definitivno biti i čiste i održavane i imati sve ostale sadržaje. Ova plaža je doista sjajna, ali o kojoj smo govorili, međutim, evo ovaj dio ove godine, ne znam zašto se nije obratila pažnja na njega, vjerujem da hoće i da će se na neki način intervenirati, a imamo mi nekoga u Eteru. Halo? Dobar dan. Dobar dan. E, ja bih htjela jedno pitanje postaviti e, u vašoj emisiji, vašoj kolegici, to je sugovornici mhm. Ani, vezano za kupanje pasa. Recite, gospođo. E, pa, pitala bih kad su već tako malo plaža za pse u rijeci i okolici, E, ja bih e, pitala da li se ti psi mogu kupati bilo gdje na stijenama, jer stijene nisu plaže. E, to je dobro pitanje, moram priznati ovaj, da to, tu se i ja lomim i to je jedna od stvari gdje ću definitivno potražiti pravnu pomoć od naših kolega na zelenom telefonu da vidimo na koji način ovaj, se zakon tumači to jer e, i ja sam isto imala jedno iskustvo sa komunalnim rudarom gdje su me gdje mi je komunalni redar prišao i rekao da se mojim psom ne smijem se kupati na stjenama. Hvala vam puno na pozivu. E, naravno, čuli ste sad ovo zanimljivo pitanje o koje smo malo potaknuli o plažama za pse, da li su stijene plaže ili nisu, da li se može ili ne može. E, naravno, imamo nekoliko plaža na koje možemo slobodno e, i koje su, eto, imaju neke svoje sadržaje. Vjerujem da ćemo se e, s godinama, sa vremenom bili, biti na neki način e, sve više educirani, barem što se tiče ponašanja naših e, kućnih ljubimaca i naravno samih vlasnika i da već kad ovo imamo što imamo da to i znamo očistiti i naravno održavati. 072123456 to je poziv zelenog telefona gdje možemo uputiti pozive naravno i sve svoje komentare i e, svoje e, primjedbe. E, možda Ana da još nekoliko riječi kažemo da li je bilo u ovom intervalu još kakvih prijava, možda nešto što možemo i sami napraviti kad već upotrijebimo ili imamo potrebu upotrijebiti e, zeleni telefon. Da, imali smo u zadnje dva tjedna dva poziva sa malog lošinja. Jedan je vezan za to da je neko odbacio stari frižideru za samu makadamsku cestu koja vodi do jedne prekrasne plaže gdje se ljudi kupaju i naravno da su se ljudi pobunili jer im to narušava izgled odnosno prilaz samoj plaži, a i govore tamo turisti dolaze, nije lijepo da vide da hodaju uz smeće kada idu na ovaj, uz, u plažu. Drugi mm je zapravo izljev jedne septičke jame eh, koja se izljela eh, susjedu u podrum i taj susjed je prijavio zapravo izljevanje septičke jame ili je pukla cijev, ali u svakom slučaju e, znači sadržaj se izljeva, e, odnosno curi njemu u podrum i na taj način mu poplavljuje podrum. Mhm. I ono što bi mi htjeli reći, e, znači nekakav naš koristan savjet je da definitivno fotografirajte to onečišćenje. Znači bilo kakav takav, da li je deponi raznovrsnog otpada, da li je nekakva izljev septičke jame na prikupljen mhm. životinski otpad. Zabilježite e, fotografijom, zabilježite datum, odnosno vrijeme kad je to počelo, da li to duže vremena traje mhm. i onda ovaj, zovite zeleni telefon i e, recite nam isto da li ste vi e, kontaktirali nadležne institucije i koje, koje ste evidencijski materijal prikupili, znači fotografiju, bilo zvučni zapis ili nešto drugo pošaljite nam to sve na mail i ovaj, tako da mi možemo imati cjelokupnu informaciju kada prijavljujemo nadležnim institucijama ili možete pak sami naravno kontaktirati nadležne institucije i u ovom slučaju je to nadležna inspekcija kod Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo poljoprivrede odnosno vodopravna inspekcija i kod Ministarstva zdravlja sanitarna i zdravstvena inspekcija jer kada se radi znači o sanitarnom on, um, o septičkoj jami ili životinskom otpadu tu može biti znači i ugroženo zdravlje onda automatski kontaktiramo i Ministarstvo zdravlja. Evo, doista dobri putokazi, vjerujem da iz emisije u emisiju našeg zelenog telefona e, ljudi mogu puno toga eto možda naučiti, možda saznati što sve mogu zapravo e, prijaviti i ovo je e, eto jedna, jedan putokaz, upravo možda jedan frižider koji je odložen negdje ili nekakva bila tehnika negdje uz neku cestu ili negdje gdje što stoji, a ne bi trebalo i nije njemu mjesto da tamo bude. Naravno, poput ovih e, situacija sa susjedima i razno raznih e, tih e, ekoloških onečišćenja. rekli smo i na koji način možemo se možda prijaviti, osim 072-123-456 mogu se prijaviti i na vašu udrugu, mogu se prijaviti i ovdje kod nas, a mi smo eto nedavno imali i e, jedan Eh, jedno onečišćenje ovdje kod nas u eh, Bakru gdje je i naša eh, građanska udruga Baza imala isto tako svoju intervenciju, a naravno i vi. Da, mi smo vidjeli onečišćenje preko Facebooka, su nam poslali gdje smo vidjeli zapravo tu mrlju koja se proširila i onda smo poslali prijavu i komunalnom redarstvu od kojeg smo odmah dobili odgovor da su oni poslali i nadležnim institucijama, odnosno inspekcijama i da još uvijek čekaju odgovor. Na što smo njima javili da smo i mi isto tako, znači poslali na više nadležnih inspekcija i čekamo još uvijek, zapravo svi čekamo odgovor i dogovoreni smo da jedan drugome javljamo čim dobijemo bilo kakav odgovor jer nas svih zanima šta je to bilo, nije to bila mala mrlja i po e, onome što su nam građani napisali, znači i same mrlje je i smrdilo, znači mhm. nije e, situacija kao u Rijeci što je bila ili u Opati gdje je najvjerojatnije usred velikih kiša došlo samo do e, izljeva zapravo zaprljane podzemne vode sa, sa zemljom zbog toga što su tamo i građevinski radovi, nego da ovdje može se raditi i o nečemu drugome. Evo, eh, e, dotaknuli smo se za sada svih nekih eh, tema koje eto su interesantne. Nedavno je zapravo u našoj emisiji Pogled eh, i za krme gostovao i kapetan Glažar, inače, inače iz Žoca naše županije i vjerujem da su mnogi dobili isto tako neke zanimljive informacije koje i mi u ovoj emisiji Zelenog telefona pratimo. Ana, idemo dalje približava nam se i jedan zanimljiv svjetski e, dan. E, mi smo dosta često i u našim emisijama prethodnim ekoloških tema i dilema radili upravo priču o tome, a možda bi bilo najbolje da vi sami kažete o kakvom se danu e, radi, ne znam koliko godina, godina i godina treba proći da se jedna plastična vrećica razgradi, recimo u moru ili negdje drugdje, što nas dovoljno dovodi upravo do tog dana, dana protiv plastičnih e, vrećica. Da, inače 3.7. se obilježava u cijelom svijetu kao dan, e, internacionalni dan mhm. e, protiv plastičnih vrećica, dok u Hrvatskoj je to na inicijativu pri udruge Prijatelje životinje i Zeleni Dalmaciji se obilježava 19.12. Mhm. Mi kao žmergo obilježavamo obično i jedan i drugi datum ili, ili jedan ili drugi, ove mhm. godine nismo, s obzirom na to da je pao taman u nedjelju, ali mhm. e, zato bih htjela spomenuti da, pogotovo sad u ljetno vrijeme, idemo se kupati i onda se kupate između plastičnih vrećica. Mislim da stvarno nam to nije potrebno. Mhm. Ono što trebamo zapamtiti to da nam plastične vrećice trebaju jako puno vremena da se razgrade, znači do 100 i 1000 godina, zavisi kakve vrste plastika je, od kakve vrste plastike napravljeno. Mhm da one e, jednom kada su u moru postanu e, dio prehrambenog, odnosno hranidbenog lanca, e, a to je nešto što ribe ne mogu probaviti. Drugim riječima, kada jedemo ribu i mi jedemo tu istu plastiku koju smo bacili. Mhm. To je stvarno jedno veliko zagađenje. Mislim da niko od nas nije, proš, e, nije uspio ne vidjeti one užasne slike koje, koje možemo vidjeti na internetu. kada se kornjače ili druge životinje, delfini ili ne znam šta i koje životinje sve zapletu u te e, plastične vrećice. Tako da još jednom ovim putem apeliramo nemojte koristiti plastične vrećice. Ako ih koristite, koristite ih više puta i onda ih primjereno odložite. Nemojte ih bacati okolo, a ako vidite već neku koja je bačena uz, eh, uz more, uz put ili ne daj Bože u moru, pokupite ju, budite savjesni, pokupite ju i bacite u obližnje smeće. Evo, e, možda je interesantno, e, Ana, da našim slušateljima kažemo nekoliko riječi upravo o tome. E, naime, nekoliko činjenica koje ste nam naveli o plastičnim vrećicama, možda da i sami pročitamo, vi ste ih ovdje naveli na engleskim. na engleskom možda bi mogli pročitati jednu i drugu verziju za naše slušatelje. Idemo se malo tako na neki način i educirati, pa ne znam, krenuti sa jednim, drugim, trećim i onda naravno i sa hrvatskim. Pa evo on average, plastic bags are used just for 25 minutes. Uh, mislim da je to stvarno jedan veliki pokazatelj koliko kratko mi koristimo e, same plastične vrećice. To sam preuzela sa internacionalne stranice International Bag Day i to je, znači, njihovo istraživanje pokazalo da mi prosječno koristimo samo 25 minuta jednu plastičnu vrećicu, što je stvarno premalo za nešto što treba, evo sljedeće što kaže, it takes between 100 and 500 years for a plastic bag to disintegrate integrate. Mm -hmm. Znači treba joj 100 do 500 godina da bi se sama ona rastvorila. Uh, one million plastic bags are used uh, in around the world in one minute. što govori da jedan, jedan milion plastičnih vrećica u jednoj minuti koristimo, što je ogroman broj. Mhm. tako da mislim da je to nešto što definitivno trebamo smanjiti, i, a možemo smanjiti, vratimo se na one lijepe, prekrasne pa, mhm. košare, pletene ili koristimo platnene vrećice. Mi ih u Žmergu imamo stvarno prekrasnih zato što smo ih oslikavali sa djecom. Mhm. To nam je jedna od najdražih radionica zato što je jako lijepa i kreativna i djeca baš vole crtati po tim platnenim vrećicama. Evo, imamo da podatak da je 80% posto morskog otpada upravo plastika i mhm. da 3,4 miliona tona plasti, plastičnih vrećica se proizvodi u Europi. To je, to korespondira sa, znači to je istovjetno sa težinom više od 2 miliona auta. Znači mhm. tako veliki utjecaj, odnosno učinak mi imamo na okoliš i pogotovo ako je nepravilno zbrinut. Inače, znači plastične vrećice su loše za planet zbog toga što ne samo da znači, im treba jako puno vremena da, da se razgrade, nego zbog toga što i zagađuju okoliš na način da uzrokuju smrt od životinja. Loše su izdizajnirane zbog toga što nešto što i treba, što e, traje 100 godina, je napravljeno tako da vam pukne u minuti. Mhm. Znači to je stvarno loš dizajn imam, one su jako, eh, one su zapravo skupe. Možda nama kao korisnicima nisu, kada mi, jer ih mi kupujemo jeftino, odnosno daruju nam ih u trgovinama, ali eh, ono, oni koji proizvode ne uvažavaju njihovu odgovornost koju imaju na utjecaj na planet i, ovaj, i koliko zapravo košta samo čišćenje plastičnih vrećica. Sjetimo se samo akcija koje su za zelenu čistku, ali i drugih akcija. Kada ljudi eh, hodaju okolo, to morate te ručno skidati po, eh, sa drveća. I tu iznad bakra imamo isto to, znači na višku, Kukuljanovo. Mhm. to, to treba stvarno biti puno ljudi koje se penju i sa ljestvama na vrh stabala zato da bi skidali te plastične vrećice. Znači to bi trebalo biti u cijeni same plastične vrećice jer to je cijena te plastične vrećice. Upravo to čišćenje nakon. Evo, vjerujem da će i sa ovakvim e, našim pričama, a vjerujem i sa nekim drugim e, situacijama, e, nešto od svega toga uroditi plodom. Krenut ćemo sada na jednu kratku pauzu i onda ćemo naravno nastaviti našu priču zelenog telefona. noćas u note istih Jer još te ima u svakom od njih Tamo tiše još sve šta znači mi More i ja, more i ti Čovjek se rodi i umire sam Al postoji misto, di siguran sam da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. evo, čuli ste e, naravno nešto više u ovom prvom dijelu e, naše današnje emisije Zelenog e, telefona, nekoliko korisnih savjeta, nekoliko prijava, eto, radi se o onim otpacima bijele tehnike uz cestu, čuli ste kako su ljudi prijavili neke nelogičnosti septičkih jama, što sve možete vi napraviti i na koji način možete registrirati bilo kakvo nečišćenje Čuli ste nekoliko riječi o svjetskom e, danu 3. E, srpanj plastičnih e, vrećica, dan protiv plastičnih vrećica i u Hrvatskoj. idemo sad na drugi dio, nešto drugačiji, nešto veseliji. Radi se o djeci, pred nama je treći dječji festival Volos koji će se održati u Voloskom, a o kakvom se zapravo ovdje festivalu radi E, reći će nam Darija Žmak Kunić koju lijepo pozdravljam u Eteru Pomorskog radija. Dobar dan. Dobar dan. Evo samo za početak jedna kratka ovaj, ispravak četvrti je festival već ove godine, iako je onaj prvi vjerojatno bio manje posjećen pa je možda i mhm. ali sad već uvijek imamo gužu. Dobro. E, s, obzirom i na vaše teme koje su bile prethodne, nama jako lako ste nadovezati. Jer mi evo upravo danas imamo e, kao predfestivalski dan u kojem djeca, e, pogotovo lokalna Volosko i Opatija koje ovdje borave, kupaju se ili ljetuju, e, dolaze s roditeljima na ljetovanje, imaju radionicu recikliranja papira, najlonskih vrećica, i svog tog otpadnog materijala od kojeg će zapravo sami izraditi ukrase za taj dječji festival koji će biti e, ovaj petak 8.7. i subotu 9.7. Plus što će djeca zajedno s nama e, imati zapravo danas i nekakvu e, kreativnu obavezu, a to je da sami urede to igralište i cijeli njegov okoliš, da počiste, posade biljke, odnosno da sami pripreme E, zapravo taj prostor koji je namijenjen njima i njihovom festivalu. Eto, tako da i mi se nekako pridružujemo temama koje ste vi spominjali, barem na ovaj mali način. Evo u svakom slučaju kako ste i sami e, rekli, odnosno kako ćemo mi ponoviti vaše, e, kako kažu vaši članovi udruge, srce za Volosko, je li tako? Da, Ovo je u svakom slučaju najbolji, e, najbolji e, način. E, Darija, možda samo još kratko da kažemo gdje će se održavati e, sva ova događanja, možda neke od lokacija, pa možda kad vas vide, možda vam se i ostali pridruže. Znači, o, ove, inače mi idemo na razne lokacije Volotskog. Ove godine je zapravo centar na Brajdici jer nam je, to je igralište koje je ograđeno gdje su djeca vjerojatno najsigurnija mm iz kojeg će samo odrasla djeca imat igru koja se zove potraga za blagom gdje će ići po raznim lokacijama na Voloskov kad dobe kartu e, istraživati, tražiti e, to blago, dok će mlađa djeca biti više skoncentrirana na tom igralištu Brajdice To je igralište odmah na okretištu e, na Voloskom iznad kafe bara Surf i e, počinje sve skupa u petak u šest sati otvorenje samog festivala, iako pozivam e, mame da dovedu djecu jer od 4 do 5 ćemo imati besplatnu vožnju zaljevom sa glas boatom od mhm. Jolly Tursa, tako da oni su nam e, poklonili vožnju za besplatnu za djecu i gledanje podmora jer ima staklonodno Tako da pozivam ljude i također pozivam mame i djecu da nam se pridruže jer mi umjesto e, ovih uobičajenih rođendanskih grickalica imamo samo svježe voće i povrće kao marendu za djecu i ribice za odrasle i ribe za djecu koja vole. Darija, mogu, mogu i tate doći? Naravno, Mame... i none, i tete, i susjedi, i <laughs> Tako Sve skupa se zapravo i nastavlja vološćansku, Vološansku noć, tako da vjerujem da će, Evo, da. će biti raznolika publika. Evo, u svakom slučaju, e, hvala lijepo, e, vjerujem da će biti lijepi odaziv na četvrti dječji festival Volos u Voloskom, Srce za Volosko, e, biti će i ovaj puta. Čućemo se naravno u nekim od naših sljedećih emisija da čujemo kako je bilo. Može. Vidimo se. Darija, hvala što Pozdrav si se Pozdrav i dođite nam. Pozdrav. Ćao. Evo, čuli smo e, čitav niz zanimljivih tema, vjerujem e, da nam je e, ova tema o kojoj smo sad govorili nekako i najdraža kad nam se pridruže u svim ovim našim akcijama i djeca na svoj način, kada se eto osim možda na neki način i edukacija, veselja, zabave vrate na svoj način u djetinstvo, upravo kroz neke zanimljive igre, događanja da se prisjetimo kako smo se nekad igrali. Sad, danas na cesti više ne vidim djevojčice da igraju cip-cop. Znaš li ti, Jana, šta je to cip-cop? Ne. ne. Evo ga, znala sam, sam. evo. se <laughs> Mi ovaj, smo igrali one školice, skakanje preko lastika. Svi smo, bili vani, da. Cip-cop. Ne znam šta je cip-cop. <laughs> <laughs> Jedan, dva, pa onda tri, četiri, pet, šest sedam. A školica? A, Viš kako se to zvalo. E, školica. E, naravno, evo idemo e, dalje i nekako pred kraj emisije smo, imamo još jedan poziv. Maro je nam kaže, halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Meno, ima jedno pitanje za vas. Može. Ovaj, zanima me šta sa starim bojama i lakovima. Istinu upravo podrum pa. Aha. O, ovaj, sa Stare boje i lakovi spadaju pod opasni otpad i one se kao takve ne smiju odlagati u komunalni otpad. Znači to ne ide u obično smeće gdje inače sve ostalo bacujemo. To kao opasan otpad treba odnijeti na reciklažna dvorišta. Ukoliko ste u Rijeci ili Mošćeničkoj dragi, znači na nekom takvom području, oni imaju i mobilna reciklažna dvorišta, tako da vam ja e, savjetujem da pogledate s obzirom na to u kojoj jedinici lokalne samouprave živite, da pogledate na stranice od E, komunalnog poduzeća gdje se vama najbliže reciklažno dvorište nalazi i da tamo e, pravilno zbrinete e, boje i lakove. Hvala puno na upitu. Hvala vam. Lijepi pozdrav. Evo čuli ste e, odgovor na pitanje gdje odlagati e, stare boje, lakove i takve e, stvari kao opasan otpad. Ana je preporučila reciklažno dvorište, možda i mobilno. naravno svatko ima to negdje i može se i, možda i naručiti, otpeljati. Kako to? Pa e, nema više narudžbe i e, mhm. odvoza, tako da e, danas je to sve, znači i po zakonu regulirano na način da moramo odlagati na reciklažna dvorišta mhm. koja postoje upravo za te namjene, da sav, ono što sve što se smatra opasnim otpadom odlažemo tamo, bilo da je to boje, lakovi, bilo kakve kante, sprejevi, ne znam, E, čak i zeleni otpad se može odlagati na reciklažnim dvorištama, a i elektronički otpad. Znači elektronički otpad isto tako spada pod opasni otpad i oni se svi odlažu na reciklažna dvorišta. U Rijeci imamo e, tu mogućnost da znači postoji mobil, znači uz reciklažno dvorište koje gore na e, na Marčeljevoj dragi postoji i e, mobilno reciklažno dvorište koje mijenja lokacije. Znači treba pogledati na kojoj lokaciji su sada ta dva e, kamiona koji kruže i onda odnijeti u njih ovaj, i onda tamo ovaj, odložiti. Zadnji put smo pričali i o igračkama, znači i igračke idu na takva reciklažna dvorišta, zbog toga pogotovo igrač, plišane igračke koje su napravljene od tekstila koje se mogu dalje upotrijebiti, znači ukoliko ih mi posebno odložimo i bacimo, onda se mogu one koristiti dalje za izradu ovaj, nekakvih drugih e, na, proizvoda od tkanina. Evo, u svakom slučaju to je isto zanimljiva tema o kojoj možemo govoriti u nekoj od naših e, sljedećih emisija. E, današnju emisiju završavamo e, i što reći, nego prije svega vas podsjetiti na onaj treći srpanj, dan protiv plastičnih vrećica kako u svijetu prije svega, ali i u Hrvatskoj. E, nekoliko korisnih savjeta koji smo vam e, dali vezano uz 072 123456. E, čuli ste naravno što se priprema na četvrtom dječjem festivalu Volos u Voloskom od Darije Žmak Kunić. I za sami kraj, evo čuli ste i dva pitanja u Eter. Jedan je poziv bio vezano za kupanje sa stijena plaža i naravno o nečišćenje na Mikulovoj kavi u Kostreni e, plaži za pse. Pitanje glasi kad će se to sanirati. Čuli ste gdje odložiti stare boje i lakove, a naravno nas očekuje i sljedeća emisija zelenog e, telefona u kojoj ćemo naći nove zelene interesantne teme. Danas ću zahvaliti Ani Golja koja je bila s nama u emisiji, zahvalit ću i Mariju Mustapiću i naravno e, de Nona Mustapić. Očekujte nas e, i sljedećeg utorka u zelenom telefonu. Doviđenja. sam bio ja kad se sreća dijelila? Ne znam. Gdje sam bio ja kad si stvari spremila? Ne znam. Znam da nisam sam sunčanom stranom gradom hodao I tako malo, tako malo sam tebi pružio Znam da sam kri, ali vjeruj mi, uvijek ću te voljeti se pamet dijelila, ne znam Zašto sve što dotaknem, na krivo okrenem, ne znam Znam da vrijeme pobjedne čovjek se mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz.